Timoteo ya kabiri esura ya kana Ni nkuragira nkutaire oluwangana Yesu Kristo aliramuraba likurora nabafire ni nkuta ono kugaruka kwene ngomaye Oranga kigambo obe mwango mukirumo noro kitali kirumo owane otaise kandi ote mwabantu ekika maroye gumisirize nokwegeso butalemwa obukiro bulija olwabantu batali kunda bilikwegesibwe byamazema amatuigabo galiyagayaga baliigabege sababu abatali bake abali bagambire byobonene bali kwenda balisigirira okuulira amazima nebitangazo bawero mubigano kyonkai woikalogumire oyemira bushashe okoro omulimo gwo murangi wevangeli ogobeshereze kulunga buragirwa bwawe inyenwe londa abandi okutambo kitambo na yetekatekire akanya kange kaliyai naija kufa ndashayinenda sana nungi okwiruka kwange nkumazire maraka ndi ngumiro mukwesiga kityo natekatekire lukinga lwobugorogoki olwo mukama omuramuzo mugorogoki alintunga kirokirinye kyarija mara talirunga nyenka na bona batura baramirize kagaruka okoroko likushoborongo bebwangu akubadema agondize nsege alikuja kuwao yansiga ya gya Tesalonika Kereshenso gwagire Galasia kandi Tito ya gya Darumasia ni niwe liyama ompigire mari kwa mundete kubanna agashamuno nanjuna tikikogwa omutumire efeso ororagya kuijonyizire nebebe yo nasigire kalipo mukigo kya toroa oshubondetere nebitabo omuno omunondetere bitabo ebyempu alexander mwesi wa mulinga ogwakankola kobemon omukama ali mulongore bikorwa byebyo naiwora mwerinda akubebyo twayegesiza kabyanga Olwona bandize kwerabira tali omuntu yagwerere wange. Bona bakanagirana. Omukama alikasinga tali bakwata mushango. Kyonko mukama akandabira yantunga namani go kulanga evangeli ntali kutena. Abanyamanga bashobore kuulira evangeli ekyo. Kiti akandokoro mukanwa kentare. Nikwali nyiyo mukabikona kona, kona. akashuba akandokora kanta yombuka mabwe obwo muiguru ekitinwa kibeki awenene irailiona amen onshurire polisi kana akira neka yaonesiforo erasto gwa kasigara korinto tirofimo nkamusiga mireto arwaire okoroko ali kushobora kuija kirumo kembe okitaka bandizi yuburo na kukaisa amona pudence Linusi, Kalaudio na Balumunabai tubona. Omukama iwe Omugisha gwa ruwanga gubenaiwe.